blua lumo pli altigas la attenton. Dec celciaruloi havas sian propran diurnan ritmon, ciu plei ofte ne harmonias cun la ciutagai postuloi de ilia vivo. Mal longa lum duscio povus helpi, exemple antau matematica labortasco. La coloro de la lumo havas rectan influon al certai capabloi de la homo. Iam de quelca tempo onis cias, che tiel nomata blua lumo plialtigas la concentrigian capablon ce plen cresculoi, cae che gi en inversa caso malhelpas ec dormi. Nun esploristoi de la universitato en la germanae urboi Erlangen, Nürnberg, testis la efficon de blua cae de rugia lumo ancao ce geiunuloi. La esplorista te amo successis collecti prescau tridec geiunuloin en la agio inter dec unu cae dec sep jaroi por cun laboro en la scienza testo la adolescantoi unue estis invititai al malhela chambro en la laboratorio, kie ili restis dum dec quin minutoi. Tiam, en la unua tago, ili estis prilumigatai per mallong onda bluega lumo, kiu havis fortezon de mil luxoi. Dum alia tago temis pri varma, flava rugia lumo. La lum duscio dauris ciu foie dudec minutoin. Tiam la geiunuloi ricevis serion da tascoi. Montrigis, che en du el tri testoi, pri attento, la resultoi post blua lum duscio estis pli bonai. La geiunuloi estis pli rapidai cae solvis la tascoin cun malplida eraroi. Ali flanque, nec la blua, nec la rugia lumo havis influon al la compreno de legado. La esploristoi montras per siai resultoi che la effico de blua lumo, iam post mal longa tempo, estas provebla ce geiunuloi, ili publicigis siain resultoin en faca revuo pri psicologio cae conduto. La resultoi, ciui confirmas pli fruain el trovagioin, povus esti utilai nenur por homoi cun sindromo de atento deficito, sed ancau rilate alla opinioi pri la shangio de la tempo dum somero. Se oni decidos che oni en conducos la someran tempon qui el generale validan tempon en tuta europa ti tio signifos che matene heligios ancora o prima al frue tio hava signifon precipe dum la malhelai sezonoi la natura lum duscio al quiu oni submetigas sur voie al laboreio au lerneio, en tiu caso, por plei multai homoi, ne ocasus, cae per tio, ancau mancus la subteno, cium donas la vecigai hormonoi. La homoi tiam duon dorme al Venus en sia laboreio, au lerneio, cae tiam ili ofte ne estus suffice attentai por comensi sian laboron au lernadon.